Gente, essa música aqui. Ela é daquela história que o cara chega pra menina e fala assim: Eu sei que você saiu ontem à noite. Eu tenho certeza disso. Aí a menina pega, se atrapalha, se atrapalha, se atrapalha e confessa realmente que ela saiu ontem à noite, que ela fez coisa errada, quer ver? Ó? Mas que bonito, hein? Cê tá pensando o quê? Pode me explicar agora Chega de blá blá blá Trate de começar Fala de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando Porque tá gaguejando Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo E não me esconda nada Vamos acabar logo com essa palhaçada eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se entregou Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando Mas que bonito, hein? Cê tá pensando o quê? Pode me explicar agora Chega de blá blá blá Trate de começar Fala de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando Porque tá gaguejando Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo E não me esconda nada Vamos acabar logo com essa palhaçada eu Tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se entregou Eu tô jogando verde, foi pra testar você Caiu bem direitinho e agora vai me perder Eu tô jogando verde, você acreditou Caiu bem direitinho, você mesmo se entregou, dançou dançou, dançou.